kaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed ne da lan jama'ar ta rubuta a shirin da yazo zo kafin wannan mun tsaya ne inda haji da yake cewa Maryam ki kwantar da hankalinki babu abin da zai canza a tsakaninmu ina son mu hakuri da juna mu gina soyayya ta gaskiya yadda babu wanda ya isa ya shiga tsakaninmu so a zuciyarki dan haka ki daure ki bani haɗin kai mu zauna lafiya yadda zan ji daɗin yin adalci a tsakanin ku kin ji zuciyarsa ta ɗan sanyi har tana murmushi shi ma cikin jin daɗi ya ce da fatan komai ya wuce za a daina hararata cikin ta tace ni ba na hararar ka kai ne kake min musurai kana share ni kamar baka san da ni ba me ta wafe yayi sannan ya tace duk inda Habib yake Maryam na tare da shi a cikin zuciyar shi kaga ya gari zami tunda an bar fada suka hausa ma cikin jin daɗi su suka nufa ɗakin yawa Maryam kyau ga tsafta komai sassabe ki sai ta tuno ɗakin shi a lokacin da yake zaune a gidan su sauratu sai kamshi ɗakin yake ita kam tsayawa sai a gaban katon hotonta wanda har yanzu tana tuna lokacin da suka ɗauki wannan hoton ya tsaya a bayanta shi ma hoton yake kallo can sai fi yana faɗin na gode maka mafarki na ya zama gaskiya yau ga Maryam a daki na a matsayin matata me yafi wannan farin ciki a gare ni sannan Maryam tace na san a duniya ba ni da masoyin da ya ka ina addu'a kuma Allah ya bar mu tare har tsufan mu da mutuwar mu a hankali ta dakin da ta sauri shi kam tsayawa kawai yayi rasa a ina yake farin ciki da kirdan ya ga kafar shi ya shiga ban daki dan yayi wanka ya tsa a ranar Maryam ta ga soyayyar da ta dade tana burin ta samu a wajen hane ita kam har mamakin shi take yi irin yadda yake masa tamkar zai cinye ta wace irin mace ce za ta samu Habib a matsayin miji ta so ya kufce mata tana addu'a Allah ya barka da Habib ta har abada ya kuma ƙara musu son juna da ƙaunar juna gaba ɗaya Habib ya kame ne ta yana ta sakat ko da yaushe suna tare tare suke komai ya ɗebo ta gaba ɗaya ya dawo da ita ɗakin shi tare suke aikin gida har wanke-wanke da shara yake mata duk aikin nasu a shiriri ta yake karewa ya tsokane ta nan shi can a guje ko ita ta tsokane shi ko shi ta wasan guje guje Maryam kan lokacin da suke tare da Habib gani take ba ta da wata matsala a rayuwarta gani take babu wanda ya kai ta farin ciki Gaunar mama da Maryam abun ba a cewa komai dan duk lokacin da suka zo gidan nan Maryam har kwanciya take akan cinyarta Jamila kan ce mu yanzu kan mama an yi mana ritaya sai anti Maryam ko Maman ta kan ce ko ma ku je can na ku iyayen shi muku Haka nan musamman za ta zo ta ɗauki Maryam din ko ta sa Habib ya kawo ta ta ɗauke ta fitar gidan ƙawayenta. ko kasuwa ko supermarket tai taimaka shopping Maryam ta saki jiki sosai da mama kar gaggonta haka take jin mama tana kwanci a ɗakin shi da rana lokacin ana zafi sosai ta kura AC ɗin ɗakin sai ya turo kofar ya shigo yana ganin ta a kwance ya ce wayyo Allah. Ke ba na hana ki cewa an din nan ba? Suna na Najib kanna kuma jin onkul din nan ta sumbura baki sannan ta ce ni haka na saba ya juyo da sauri domin ta san halin shi tuni sai ta fara ba shi hakuri tana cewa kai hakuri Allah ba zan sake ba shi ma dariya ta bashi yace to sarkin tsoro yau dai nayi maganin bakin nan ya jawo wata leda da ya shigo da ita sannan ya ɗauki wani kwali ya mata yana cewa ga wayar ki da sauri ta sa hannu ta karɓa tana dubawa sai ta ga ashe blackberry ce hotspot ta daka wani ihu sannan ta ce nagode nagode sosai shi dariya ma ta shi sannan ya ce mata another albishir a cikin satin nan za mu wuce ƙasar da nake kin san zan je in ɗan har haɗo ko mu sai na mu dawo gida dan baba ya matsa sai na dawo dan haka a fara shiri sannan za mu bi ta ishibin mu dubo su suna ko ita kam ta rasa bakin godiya sai kallon shi take yi idan ta ci ko da hawaye ya kalle ta sannan ya ce hawayen nan yana diga zan fasa tafiyar nan da ke jin ɗauko mai madan mu tafi ta galla mishi harara tana cewa ba na so wallahi sai na haɗa ka da mama ya toshe ce shi cikin dariya yana faɗin ya haƙuri 'yar mama ba san sake ba kar ki sa mama ta buga min kusa ka suka yi dariya gaba daya ta kwantar da kanta sannan ta ce ni fa ban iya wayan nan ba sai ka koya ne ya dan harare ta sannan ya ce kauyanci ba in ban da kauyanci menene abun wahala akan wannan wayar ta harare shi sannan ta fusge wayar daga hannun shi kai falo da ta tana faɗin bari in saka ta a caji na nemi Jamila ko Saudatu wata ta koya min yake da kin kyauta gwanda ki nemo masu kirinki su koya miki ita dai bata kula shi ba tai falo abinta Maryam bata samu zuwa Kano ba sai waya suka yi da su Yalwa ta daura aure za ta tare a ƙarshen wata Habibu ya tura mata kuɗi masu yawa ta account ɗin Bello dan to kayan ɗaki Yalwa gurin godiya dai har rasa bakin magana ta yi. Sun gama shirin su tsab na tafiya, mama sai jan kunnen Habib take wai kar ta ji kar gari gani. Kar ta samu labarin wani abu ya samu Maryam. Ga amanan Maryam nan ta danka masa. Shi ma baba nasihar shi kenan ya kula da matar shi ya kuma kula da marainiyar Allah. ya bari wani abu ya same ta Hadif ya lankwafar da kai ya ce shi kenan Jamila da su zara suna wajen suka dinga masa dariya yanzu kwata kwata baya yarda ya amsa wayar Ramlat a gaban Maryam tunda ya fuskanci matar tashi ba baya bace a wajen kishi shi ya yake taka kankan da ita dan baya so ya ga abin da zai bata mata rai didda ya kan lura ta kan ne kawai ba dan tana so ba shi yasa shi ma yake ƙara kiyayewa rana da za su tafi gaba ɗaya suna gidan su Habib saboda jirgin ƙarfe hudu na yamma za su shiga wato Egypt Airlines su Sahara da Jamila sun zo musu rakiya sauratu sun je Kano ita da maminta Maryam ba ta saba ganin Ramlat ba sai a ranar. Haka ma Ramlat din ba ta saba ganin Maryam ba sai a ranar. Suna zaune a falon sama ita da Jamila da Sahara. Suna hira Habib yana ɗakin mama suna magana. Maryam na sanye da wani material pink color an yi masa ɗinki riga da suka cinye matukar yi mata kyau tamkar a jikinta aka dasa su. saboda ta ƙara irin ƙiba da wani irin haske na kwanciyar hankali duk wanda ya kalle ta dole ya sake kallon ta tana shigowa Zara ta ce a'a an tiramlat sannu da zuwa gaban Maryam da ya taƙarƙare ya faɗi inda za su kalle ta a lokacin da za su ga yadda fuskar ta nan da nan ta canza to amma da yake ita tana da saurin danna abu a ranta nan da nan sai ta mayar da damuwa zuwa fara'a ta shigo tana faɗin Jamila shi ne har da wani share ne kamar baki ganni ba Jamila ta ce to sarkin complain daga shigowar ko zama ba za ki gama ba kina cewa an ƙi miki magana to sani da suwa ta zauna tana murmushi suka sa da sahara sannan Maryam ma ta ce mata ina yini ta juyo tana kallon Maryam din tana amsawa Jamila ta shiru sannan ta ce mata Maryam din ya hadice mai sauraro a nan za dakata a cikin shirin namu manta ba muna cikin lissafin nan ne mai suna waye ki ƙaunata? littafi na hudu wanda Rukayya Ahmed mai dalanta jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda ramnat ta zauna tana murmushi suka gaisa da Sahara sannan Maryam ma ta ce mata ina yi ne? ta juyo tana kallon Maryam din tana amsa fa Jamila sai ce sannan ta ce mata Maryam din ya hadice sai ta ga tangar ita ma ta razana cikin yaƙe ta ce sorry ban gane ki ba ita ma murmushi ta Maryam din sannan ta ce ai babu komai Maryam na satar kallanta ita ma Ramnat tana satar kallanta Ramnat fara ce sosai siririya dohuwa. tana da kyau sosai kana ganin ta kaga yar boko tsantsa duk maganar da za ta yi turanci yawanci da Zahra suke hirar su Jamila kuwa suna yi da Maryam lallai ta yarda da maganar hadith cewa Ramlat da Jamila ba sa shiri sosai Habib ne ya fito daga cikin ɗakin mama yana ganin Ramlat zaune a cikin su Maryam sai daga bai shi ya faɗi Murya shi Hausa ta take yana faɗin a'a Ramlat yaushe kika zo Yana yi kuma yana kallon Maryamu Ramlan ta ɗan sunkuyar da kai sannan ta duba agogon halinta ta ce ban fi minti sha biyar ba. Ya zauna a kusa da Maryam sannan ya ce to sannu da zuwa yaya su mama. Ta ɗan yi fari da ido sannan ta ce suna gaishe ka. Baya son zaman ya tsaye kar wani abu ya faru musamman ga Maryam dan lallaɓa ta yake kamar kwai. Ya kuma salon halinta sarai akan kishi. ya kalli Jamila ya ce yaya dai maman Mubarak an gama sa kayan ne a motar lokaci fa yana ta tace ai tun ɗasu aka gama komai sai ga mama ta fito daga ɗaki ita ma tana ganin Ramla sai abin ya fata mamaki amma sai bata nuna ba Ramla sai saurin durƙusawa tana gaida maman gaisa sosai har tana tambayar ta mamanta tace lafiyar ta kalau mama ta kalla abin sannan tace ya kamata ku tashi ku fara shiri ko karfe biyu ko karfe biyu fa kusa tun dazu baban ku yake waya ya ce kar ku bari ku yi mission flight Habib ya ce insha Allah ba sani ba mun riga mun yi sallah sannan an gama saka kaya a mota daidai gaba ɗaya suka fito daga gidan don tafiya filin jirgi mama ta ce su je ita ba za ta ce ba har gindin mota ta rako ta tana runguma da Maryam aka ta, tana ƙara jaddada mata ta rike mijinta kar ta yi wasa tana kuma ce mata dan Allah su zauna lafiya Maryam duk cikinta yayi sanyi sannan ta ce akwai wata babban leda a cikin kayan ku tana nan a kai wa ƙawata Husna Ƙaramin ledar kuma fara a ba hajiya babba akwai turare guda hudu a ƙasan babban ledar a kai wa matan Hassan da Hussein Maryam har ƙasa ta tsugunna tana godiya Mama ta ce hara ta ɗauko motar ta tafi a ciki tunda suna da yawa Zahara ta fito da motar maman katuwar cif mai gida uku. Zaran ce ke ja sai Habib a kusa da ita. Ramnat da Jamila suka sa Maryam a tsakiya. Eh motar kuma direba ne ya biyo su da ita don a cike take da kayansu. Suna isowa suka sa aka shigar musu da kayansu ciki. sannan Habib ya tafi ko cikin tafiyar ta su har ta gama a nan gaba ɗaya suka suka fara sallama Sama Habib ya ki yarda ya saka wa da fuska dan kar ta ce su keɓe dan bai san me hakan zai jawo a su da kin kimbiyar tasa ba Jamila tana rike da hannun Maryam ta ce to antina Allah ya sauke ku lafiya sai mun yi waya haka ma Zahra ita ma suna ta sallama Habibu yana jeje yana kallon su yara da Jamila sannan yace saura ki dinga rufe wayar ki ai ta neman ki sai dariya ce kai hakuri ya Habib ba zan rufe ba Maryam ta miƙa wa Ramlan hannu ita ma ta miƙa mata sannan ta ce mata saduwar alkhairi ne Maryam tace salamun qaulin min rabbir sannan ta saki halin suka juya ita da Habib suka wuce inda za su shiga jirgi da daddare suka sauka a Cairo Habib yace ba za su je gidan yau ba sai dai gobe dan babu daɗi su je da daddare a hotel suka sauka Maryam murna bata barta tayi barci sosai ba saboda tana tunanin gobe za ta ga yarta rabban da ta ga husna kusan shekara biyu da watanni shi kansa hajib ɗin da ta ya dinga yi don ya lura da farin cikin da take ciki washe gari kuwa da safe bayan sun karya sannan suka shirya tafiya gidan su husuna? Maryam ta bai wa Habib adres ɗin gidan a rubuce. sanye da atamfa fara super holan shi kuma wani yadi ne light green an yi masa ɗinkin sa wato gajeriyar riga da kai suka nema zuwa gidan suna cikin motar gaban ta sai faman faduwa yake ya lura da ita sosai ya fahimci ba ta cikin hankalinta ya matso dab da ita yana faɗin relax please menene hakan ta dan dago tana kallon shi sannan ta ce kawai ina tunanin yaya zan ga na ne ya murmushi sannan ya ce za ki ganta lafiya kalau insha Allah suna isowa unguwar Maryam ta fara gane inda suke ta fara gane inda suke suna tsayawa kuwa a ƙofar gidan ta ƙara tabbatarwa nan ne Suka kalli juna ita da Habib ɗin ta ɗaga miki kai alamar sun iso. anan suka sauka sannan suka fito daga kayan da kayansu a cikin motar. Habib kuma ya tsaya ya sallamu mai motar. A bakin ƙofar gidan suka tsaya sannan suka fara danna kararrawa watan suka ci tako Zainab ce matar ku ni ta buɗe ƙofar suna haɗa ido da Maryam ta sa ƙara sannan ta rungume Maryam ɗin. daga nan kuma ta ciki da gudu tana ƙwallawa Husna kira tana cewa Husna albishir ga mamanki daga Najeriya ga anti Maryam a guje yaran gidan su suka fito Husna ce akan gaba tana fitowa tana arba da mamanta sai ta faɗa kanta tana dariya ita ma Maryam din dariya take yaran gidan suka ta rungume ta ita ma tana rungumar su Habib ya tsaya kawai yana kallon su yana murmushi Abida matar Hassan ita ma ta iso da saurinta duk da cikin da ke cikin ta bai hana ta rungume Maryam ba suka jawo su ciki har Habib din Hassan ne ya fara sakowa daga sama sai Hussein hajiya babba kuma daga wani ɗaki ta fito a nan ƙasan kowa mamakin ganin su yake Maryam ta rungume hajiya babba ganin yadda ta warke sarai har ta yi kiba gashi tana tafiya sosai ba kamar lokacin da take gida Najeriya ba ita ma hajiya babban bakinta ya kirfuwa gaba ɗaya kowa so yake ya rike Maryam Hassan da Hussein suka nufi Hajib suna miƙa mishi hannu tare da masa barka da zuwa. Da suka zazzauna akan kujerun falon. Sannan aka fara gaisawa ana tambayar bayan rafuwa Gaba ɗaya sun rasa inda za su saka Hajib sai faman nan nan ake da shi. Tuni an cika masa gabansa da abin sha iri-iri har da abinci. Maryam kan tuni sun janye ta sashen hajiya babba. Suna sai ɗaiɗai a kan cinyar mamanta suna hira da Hajiya babba. Su Zainab kuwa ana ta kawo mata abinci da abin sha. Hajiya babba na tambayar ta mutanen gidansu tare da hirar gida kala-kala. Alewu ya leƙo shi da Hassan sannan suka sake gaisawa da Maryam ɗin sosai. sannan suka ce za su fita tare da hadis din bayan fitar ku sun shahira sosai da Hajiya babba tana ba ta labarin irin wahalar da ta sha ta ci shekarar ta guda tana fama kullum sai sun je asibiti Maryam a lokacin har na fitta rai da rayuwar nan amma da yake dan adam yana tasa Allah na nashi kuma na Allah ne daidai sun gani yanzu sai da ta sa Maryam hawaye saboda matukar tausaya wa Hajiya fiye da kowa Hajiyan ta dinga mata nasiha ta ce ki rike mijinki ku zauna lafiya daga gani yaron kirki ne na san kakanninsa mutanen kirki ne ki yi haƙuri da mijinki kin ci ko Maryam ita dai Maryam sharar hawaye kawai Mai dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya bai manta ba muna cikin littafin nan ne suna wa ya fi ƙaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmad mai dalanta ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda ya babba ta dangai mata nasiha tana cewa ki rike mijinki ku zauna lafiya daga gani yaron kirki ne na san kakanninsa mutanen kirki ne Ki yi haƙuri da nufin kin ci Maryam. Ita dai Maryam sharar hawaye kawai take. Daga baya Zainab da da ma suka shigo nan suka zauna zaman hirar gaba ɗaya. Da lokacin sallar azhar kuma yayi aka kai Maryam wani ɗaki don ta yi sallah ta huta. To anan ne Husna ta dinga ba ta labarin gidansu da su abanta. Maryam ta ji daɗi sosai don yadda Husna ke ba ta labari a matsayin ta na ƙanƙanuwar yarinya. Ta san ba ƙaramin kulawa ake da ita ba. Saboda idan da wani abu ake mata na rashin jin daɗi ma za ta faɗa saboda yara ba furuci. Da abin da aka yi musu idan na daɗi ne ko aka san haka sukan faɗa. hotunanta waɗanda aka ɗaɗɗauke ta a irin spark inda ake kai su yawo sai dare sannan su Habib suka dawo nan suka ci abincin dare sannan Habib ɗin yake faɗa Maryam su Hassan sun dawo da su yake sun dawo da su wani hotel a nan kusa da gidan nasu har ma sun ce sun kwaso kayansu daga can ɗaya hotel ɗin bayan sun yi hira ne sosai a lokacin husna kan mata yi barci sannan suka yi masa sallama akan sai kuma gobe Hajiya babba suka dinga wa hadin godiya akan sakon mama da wanda shi ɗin ma ya sa wa Maryam ta sayo musu har hotel din su Hussein suka raka su sannan suka yi musu sallama a gaskiya Maryam da Hajiya sun ji dadin zuwan su Cairo dan Hassan da Hussein sai da komai nasu suka yi suka shiga hidimar su babu inda basu zaga da su ba suke fita su ma da iyalansu da ƴaƴansu suna kan an sha hotuna da mamanta da abbanta yarinyar ta taƙo da Habib a dan zaman sunan saboda shi ya kasance mai san yara a rayuwarsa satin su guda sannan suka shirya don wucewa ƙasar Girka gaskiya kowa a gidan nan bai so ba don sun saba sosai A ɗan tsakanin nan da suka yi Habib akwai saurin sabo sun saba shi da Hajiya babba kamar sai shekara tare ya sake da ita sai ta hira har baya son wani abu ya shigo cikin hirar tasu su sun mutu alkhairi sosai wasu na kam da kira aka lashe ta akan za su da su ɗauke ta zuwa Najeriya wannan kuma sun yi musu alƙawari duk lokacin da aka yi hutu za su dinga kawo Husna tana musu hutu tun sun kusa komawa gida filin jirgi suka raka su aka rabu ba don ana so ba Maryam da Habib suka isa ƙasar girka lafiya Maryam kan a rayuwarta babu abin da za ta ce da Habib sai dai ta yi addu'a Allah ya bar su tare da ƙaunar juna tana son shi tana ƙaunar shi har ba ta san yadda za ta kwatanta hakan ba duk sanda take mishin nan idan ta ga ita yadda yake mata har tausayin shi take ji komai nashi Maryam Maryam ya sama mata admission a wata jami'a don ta masters ɗinta yace tunda wata tara ne ya san shi zai gama komai nasu a wata bakwai idan ya so sai ya jira ta ta karasa watanni biyun ta ji daɗin hakan kuma ta yi murna sosai waya da su mama Jamila da Sahara da Saudatu kusan kullum ba sa rafuwa musamman a Facebook idan suka manne da hira ba sa ci ba sa gani hadin idan haushi ya kama su sai ya faki idan ta ya dauke wayar ya ɓoye. ta dinga jin sa kenan tana roƙonsa dan Allah ya hakuri ba za ta sake ba yace idan ta sake ku sai ta ce fulala Aka sai ta nuna mata yatsansa guda ɗaya. ya harare ta sannan ya tefa mata wayar haka sa Halima da Kijalla har babu Awwal duk suna waya wata tari abinta a daneji. ita ma suna yawan yin waya da ita yalwa ta kance banda dai lalaci a kula min da Habib sosai Maryam Maryam takan yi dariya idan ta faɗa masa shi ma dariyar yake yi. Har yakan buga wa yalwa waya ya ce gara ki dinga faɗa mata dai yalwa. Sai ta dariya. Hafiz ya gama komai nashi Maryam kawai yake jira. A lokacin ita ma fama take da kanta ciki ne da ita wata biyar. Hadiza yadda ta san zai cinye Maryam don so da kulawa haka yake mata. ita kam har mamaki yake ta. duk wani abu da ke amfani da shi na haihuwa ya saya ya turo wa mama Najeriya in suka fita shokin har fada suke saboda wai abun ma ita ba ta ga amfanin sa sayansa ba yakan ce babu ruwanki shi tai bayan ta gama kuwa ta karbi ɗin din suka kamo hanyar gida a wajen Maryam ba a cewa komai dan ta gaji da wannan ƙasar kamar akan kwai take idan suna hira da Habib takan ce wallahi ba zan iya zama a wata ƙasar dindindin ba inde har ba kasa ta Najeriya ba ka san ji na nake kamar akan daya yace ai babu inda yafi kasar ku dadin zama da kwanciyar hankali domin babu wanda zai tsangwame ka balle ya daga maka hankali ga kuma saman yanci ranar su jamila kamar su lashe muryar ranar da suka sauka dan duk gaba ɗayan su ba wanda ya san tana da ciki duk kayan da yake aikowa mama ba buɗewa take ba ita ta ɗauka kayansu ne kawai tsokana kuwa ta sha iri iri a wajen su mama kan murna har kunne ganin manyan da ciki a gidan su Habib din suka sauka sai da suka ci abinci suka huta sannan mami ta ce su zo su koma gidan su dan an gama gyara musu gidan tastam kar suna nan bayan dawowar da sati uku Habib ya fara aiki da ma'aikatar rarar man fetur wato PTDF wata kenan Abuja Maryam cikin ta ba wani kato bane sai dai nauyi da bajewa da ya ba za ka ce cikin ya kai wata shida ba tana abinci a cikin dab da magriba hadu da iso gidan dawar shi nan daga wajen aiki cikin ɗin ya shiga kai tsaye a hankali yana son ɗa saboda ya san bata san ya shigo gidan ba ya ajiye jakar laptop ɗinsa a ƙasa sannan a hankali ya iso gare ta sai da ya so kusa da ita sannan sai ta saki ajiyar zuciya ta jiyo tana hararar shi shi kuma ya saki dariya yana faɗin to sarkin tsoro da fa ihu saki ko ita ma dariyar take sannan ta ce ki ce yau in baje babbar riga ta in kwashi tuwo tana murmushi sannan ta ce a to ga dai shi nan yau mutumin naka ne su nasu da farfesun kayan ciki yace ina fata kuma akwai turus salat ta kicce da kai tace sai ka sha ka bar shi yana dariya ya sarar da kan laptop din sa ya fito daga kitchen din ya hausa ma suna cin abincin yana tsokanar ta wai babu ma daɗi ta saba da halin shi idan abinci ya daɗi haka nan yake faɗa tana gefen shi tana ƙara mishi yana cinyewa ita kanta sai da ce ba za ta ƙara masa ba yayi yawa kar ya zo ya kasa tashi yace a'a idan na kasa tashi ai ta daga ni da kyar ko ita ma dariya ta dinga mishi Maryam na mamakin halayyar Habib dan da ta ɗauke shi a wani irin mutum mai mahagwan hali ashe ba haka yake ba shi mutum ne mai saukin kai ga matukar nuna kula akan abin da yake so yana da kirki da sanin darajar iyalinsa yana girmama ta a matsayinta na matarsa wani lokacin idan ya abu har mamaki take sannan shi wani irin mutum ne wanda baya iya boye abu a ransa idan kai masa abu ba zai bari a ran shi ba har sai ya tabbatar maka sannan baya yin abu kai tsaye sai da shawara musamman idan kana tare da shi idan sai abu sai ya nemi shawarar ka wai kai ma ya baka hakkinka a matsayinka na wanda kuke tare ko yaya ka zauna da shi sai ka gane shi mutum ne wanda ya san hakkin dan adam ya kuma san yadda zai zauna da kowa lafiya darajar Habib a wajenta ba ta kwatantuwa domin bata nemi komai ta rasa ba yana yi mata shi da sauran danginta kwata sai ya aika babu awwal kuɗi ya ce shi ya san halin yau gashi a nan rukon gida haka ma yalwa da shi bello duk sha'anin karatun shi shine ita kan babu abin da za ta ce da shi sai dai addu'a da fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya bar su mai sauraro a nan za dakata a cikin shirin namu na yau shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Idan mai sauraron bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa yafi ƙaunata. Littafi na hudu. Wanda ruƙayya ahmed mai jama'a jama'ar ta rubuta. a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take cewa wata hadis sai ya aika wa babu awwal kuɗi yace ya san sha'anin yau ga rukun gida haka ma yalwa da su jalla duk sha'anin karatun su shine ita kan babu abin da za ta ce da shi sai dai addu'a da fatan alkhairi da kuma addu'ar Allah ya bar su tare Duk cikin kwanaki biyun nan haka nan take ganin sa kamar a cikin damuwa. Sai tambayar duniyar nan amma sai ya ce mata wai shi babu komai lafiyar sa kalau. Ita ma duk sai ta ji ta shiga damuwa. Da daddare tana kwance ba barci take ba. Ba don komai ba sai dan ganewa da sai Habib na cikin damuwa sai faman juyi yake. ya gagara kuma bacci ita dai tai lamo ne kawai kuma ko ta san ko ta tambaye shi ma ta san ba faɗa masa zai yi ba tunda ta yi tambayar har ta shi. shin sai ta ta dogon tsaki shi ma bai san ya yi tsakin ba sai ji yayi tana faɗin ya kamata dai ka sarara wa kanka haka nan domin wannan tunanin ya yi yawa sannan kuma idan ba ka sauƙaƙa wa kanka ba to ka sani ni ma za ka saka ni a cikin wani hali saboda in kana cikin damuwa to ni ma a cikin ta nake gaba ɗaya sai ya ji ya sake jagulewa saboda shi ya zaci bacci take sannan ya saki ajiyar zuciya ya ce Maryam da gaske ina cikin damuwa abin da ya sa kuma bana son in faɗa miki saboda ni ma bana son ki shiga damuwar ke ma saboda halin da kike ciki a yanzu haka kina buƙatar kulawa sosai wanda ta fita da to amma na san babu yadda zan yi dole ne in faɗa miki ko ma menene saboda ni din ne dai ya cancanta in faɗa miki to amma ba na son ki shiga damuwa dan Allah Maryam ki kwantar da hankalinki ta juyo gaba ɗaya tana fuskantar sa duk alamun damuwa ya bayyana a fuskarta sannan ta ce don girman Allah ka faɗa min wai ne. ya ɗan kalle ta kaɗan sannan ya shiru zuwa can ya ce aure na da lamar ne ya taso kuma ina jin ba zai wuce nan da sati biyu ba amma ɗaurin aure ne kawai banda biki sai mamanta ta ji sauƙi saboda tana fama da hawan jini yanzu haka jiya aka sallamo ta asibiti gaban Maryam ya bada damu ita kan har ga Allah ta manta da wata kan Ramlat saboda kwata kwata Habib ya daina koda maganarsa a gabanta ji ce gaba ɗaya wani abu ya taso mata tun daga ƙirjinta har zuwa makogwaranta da girman fashin ta ke fita amma tsabar dauriya irin ta Maryam nan da nan tai kokarin danna tsananin damuwar da take ciki ta sake matsowa inda yake sannan a hankali ta daidaita muryar ta saboda kar ya fahimci tana cikin damuwa take to kuma shine abin damuwa ai ma ka san na riga na dade da sanin maganar ka da Ramlat na kuma san ko da yaushe maganar auren ku za ta iya tasowa dan haka to menene abin abin daga hankalin dan Allah ni ba na san irin wannan abin gashi nan duk kaje kwamu a cikin damuwa ni dai fata na Allah ya baka ikon yin adalci a tsakaninmu Allah kuma ya nuna mana lokacin da alkhairi ne shi kan gaba ɗaya jin yake kamar a mafarki ne ko kuwa ma yaye ne Bai taba tsammanin wannan maganar ta kafacin ta ba saboda ya san Maryam din nashi akwai kishi bai taba tsammanin zai faɗa mata maganar nan bata shiga wani hali ba ta kwantar da kansa a gefe sannan ya ma rasa ma zai ce mata ita ma ta fahimci yana cikin jin daɗi saboda gashi ko maganar ya gagara yi Suwacin tafi yana faɗin na gode my wife ban san wace kalma zan furta ba a wajen godiya sai dai ina fatan Allah ya bar mu tare ki rike a ranki ba ni da wanda ta fici ba ni da kuma wanda nake so a zuciyata kanki a zuciyata aka halicce shi ni ma fata na ki taya ni da addu'a Allah ya bani ikon yin adalci a tsakaninku ita kan Maryam hawaye ne kawai yake zubo mata a idanta saboda ita kadai ta san ne take ji a zuciyarta tana kishin hadir habba ta san yadda za ta kwatanta ba ba ta yarda ya gane hawaye yana zubo mata ba wace gari ma har ya fita aiki ba ta yarda ya fahimci tana cikin damuwa ba amma bayan fitar shi ta fi awa biyu zaune a falon ƙasa ta gagara daga koda tokali ga wani abu da ya zo ya tokare ya tsaya mata a makogaranta ya gagara wucewa duk abin da take tana yin sa ne kawai amma ba a cikin ta ba Jamila ta fi kowa ɗaukar zafi akan wannan auren haka ma dama Sara ce mai ɗan saukin ra'ayi Mama dai ba za ka gane ba inda wani abun ma suna ta dai shirye su Shi ka sa ɗin duk abin da ake a cikin rashin kuzari yake yin sa. Ya faɗawa wa Maryam dama ko da an zo tariyar Ramlat wani gidan da ban zai ajiye ta ba sai haɗa su gida ɗaya ba. Hakan kuwa yawa Maryam daɗi ta san zai ɗan rage mata damuwa. shirye-shiryen ɗaurin aure yana ta kankama bai fi saura kwana biyar da ɗaura auren ba gaba ɗaya kuma abin nema yake ya gagari maryam ko abu take sai ta ga har halin rawa yake gaba ta son yawan magana da damuwa ita gani take idan Habib ya auri ramnan shi kenan ita ta gama ga wani irin masifaffan kishi da ya kanana ya tai hana ta yin komai kunnan gabanta yana cikin faduwa ga wannan abin da ya zo ya tsaye mata a wuya ta gagara haɗiye shi lokaci guda ta rame shi kan Habib din ya shiga tashin hankali dan ganin yadda gaba ɗaya Maryam ta koma jamma Mawai wai tana iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta daure zaune da safu kan dining tebur ta saka kofin shayi a gaba sai faban juya shayin take da cokali amma ta gagara kai shi bakin ta kai gaba ɗaya ma hankalinta yana can wani waje ta faɗa cikin tunani ya jima a karta amma ba ta san yana wajen ba Gadon abin nata ba na ƙara ya sa a hankali ya ƙara so inda take sa hannayensa duka biyu ya ɗagota daga kanta tai saurin dago kallanta inda yake sannan ta kaci ajiyar zuciya kan doguwar kutera ya zauna kallanta kawai yake shi din ma a cikin damuwar a hankali ta karkaro murmushi sannan ta sunkiyar da kanta kasa tana faɗin menene ya girgiza kai yace haba mai marya. haba dan Allah menene haka hmm? kina son in shiga cikin damuwa ne baki san ko fuskar ki naga ta canza sai na ji kamar in fasa kuka ba inda kin san wace ce ke a raina da kin san matsayinki kin san yadda nake ji game da ke a rayuwata da baki tsaya kina ta da hankalinki ba please maryam in dai ba kina son in shiga wani hali ba ba kuma in fasa auren nan gaba ɗaya ba idan ya so ko ma menene zai biyo baya ni ma in ɗauka in dai za ki samu kwanciyar hankali sai sauran ɗago idanta tana kallon shi idanunta ya yi ja amma hawaye ya gagara zubowa sai tsabar ta farfasa da zuciyarta take sai in ga kamar na kasa daurewa sai saki ya mazo kusa da ita duk da idan shi shi ma yana nuna yana cikin damuwar yace ki haƙuri Maryam ina son ki nutsu duk abin da ya zafi maganin sa Allah ke malama ce me yasa ba za ki dage da addu'a da karatun alkur'ani ba ki taimake ni Maryam in ba ta cikin kwanciyar hankali ni wanda kwanciyar hankali da rasuwa ne a tare da ni ki rufa min asiri kin ba ke kadai ba ce Maryam ita ma sai ta ƙara jin tausayinsa ya kama ta ba ta son ta gaishe a cikin damuwa tace kai hakuri wallahi ni ma ba a san raina ba nake wannan abin wani lokacin ma ban san san da nake hakan ba wallahi za mu dakata a cikin shirin namu na yau sauraron bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi ƙaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmad ne da jama'ar ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta ƙara jin tausayinsa ya kama ta domin ba ta son ta gaishe a cikin damuwa tace ta yi haƙuri. wallahi ni ma ba a san raina nake a wannan abun ba ni wani lokacin ma ban san san da nake hakan ba wallahi ce haƙuri da addu'a ce abin abin yi tare da ke a kowane yanayi na sha faɗa miki wa my life ta ɗan yi shiru kaɗan sannan ta ɗago kanta suka haɗa ido sun kai minti biyu a haka sannan ta fara fiyar da kanta ƙasa sannan ta ce ni dai da za ka yi min wata alfarma guda ɗaya don Allah ko da kwana biyu ne sai na dawo wallahi idan ba haka ba ni ban san yayi sanya ba ya kai minti biyar ba tare da ya ce komai ba zuwa can da ya ce kina ga zuwa kanan zai sa hankalinki ya kwanta tai saurin daga mishi kai sannan ya ce shi kenan ki shirya gobe idan Allah ya kai mu sai a kai ki amma ina son ko su mama sun tambaye ki ki ce musu za ki je siyayya ne tun da dama daurin aure na maza ne kawai Maryam bata san lokacin da ta durƙusa har ƙasa ta rike rigar shi dan dadi tana ba shi tana murna fa shi kuma murmushi yake yana fadin a ransa mo mata sai dai a bar su sai mama babu wanda ya damu da ya san me Maryam za ta je ta a Kano sannan fatan Allah ya da da ita lafiya da kanshi ya kai ta filin jirgi saboda ya ce yana tausaya mata tafiya a mota domin tsohon cikin da ke jikinta ta san ya daure ne kawai ya bar ta ba dan ya so ba sai dan baya san ya bata mata rai ko kafin ta shiga jirgin ma ya dinga jaddada mata dan Allah ta ruda da kanta sannan ya bata kuɗi ya dan dungure mata kai yana faɗin ki dariya mana ko in ce na fafa bata san lokacin da dariyar ta so mata ba yana tsaye a wajen mace da jirgin su ya tashi zuwa Kano Maryam ta isa Kano misalin karfe goma 11 na safe taksi ta ɗauka tun daga filin jirgin zuwa unguwar su Halima wato Brigade dan ba ta son zuwa su tare da kafin ta sa gidan ta kira Habib take shaida masa sai iso lafiya so kana ce yana cewa shi nan hankali ya kwanta ko ita ma shi take yake mata zai kira ta idan an jima Halima tamkar ta cinye Maryam dan murnar ganin ta ita ma Maryam din sai ta ci wani sanyi a ranta Abinci ya fi kala uku Halima ta jera mata suka zauna suna hira. Sai ka ce waɗanda suka shekara goma ba su haɗu ba. Har Halima ta ne wa Maryam tsiya wai ita ba ta ga abin damuwa don hajji zai yi aure ba. Tunda tun farko wancan zai aura amma saboda san da yake miki haka nan ya haƙura da wancan auren. ya nace a kanki sai da ya ga ya same ki sannan ya haƙura sannan duk wanda ya kalli idan Habib ya san ba karamar kauna yake miki ba kwantar da hankalin ki dan Allah ita kan Maryam gaba ɗaya ta gagara kwantar da ta. sun jima suna hirar abin Halima kam ta dage tana goyon bayan Habib har take cewa ai su baba ma da su dalla za su kai auren auren sallar azhar Saminu ya ajiye su a gidansu wato a gidan yalwa da ke da ne. wai yalwa murnar ganin Maryam kwasan babu zato Maryam ta ga yalwa tsafta ita babu laifi gidanta daidai ita tana da kishiyoyi guda biyu su ma masu kirki da 'ya'yansu. har ɗaki suka zo suka gaisa da su wajen yalwa mai walda ne irin masu waldar kofofi wunduna da dai tarkacen abubuwan karfe da kuma 'ya'yansa yake harkarsa yana kuma samu daidai ƙarfinsa kuma shi mai riƙe gidansa ne sosai ɗakunansa a jere suke duk ukun yanzu su daɗin ganin ɗakin yalwa a bai sha'awa ga gayanta da mudubi da wardrobe da kuteru guda biyu dokuwa da karama eh ga fridge da TV da CD ga kajar ga labulaye mai kyau Maryam tana ta kallon ɗakin cikin sha'awa saboda dama ta san mutumiyar tata akwai tsafta Maryam ta ce gaskiya yalwa ɗakin nan naki ya min kyau ita ma yalwan dariya take ta ce ai duk aikin ki ne ke da Habibu Yalwa ta ce mu da nake shirin zuwa kuma su amma sai gashi Maryam ta dan tsaka fuska sannan ta ce Yalwa abin ne gara kawai ita ko Gara in zo cikin ku ko hankali na ya dan kwanta idan ya so bayan an daura auren ko baya da bayan kwana uku ne na koma Yalwa ta rike baki sannan ta ce kai Maryam wani irin shirme ne nake shirin ti haka Halima ma ta ce a'a to ke ma dan kya faɗa yalwa a nan dai suka saka ta a gaba suka dinga mata nasiha tare da nuna mata dole fa ta koyi hakuri Halima ta ce ni gaba ɗaya Maryam kin canza halayenki da yawa Maryam din mu ta da mai hakuri ce da danna abu a zuciyarta Maryam din mu ta da babu babu ruwanta da komai amma yanzu duk kin zama wani abu daban Maryam Yadda wata ce, "A to kina dai gani Maryam." Ta dan da kai sannan ta ce, "Ni ma ban san me yake damuna ba." Kawai dai san Habib ne ya canza ni gaba ɗaya. Sai da ta ba su dariya da ta faɗi hakan. sai da suka yi sallar la'asar sannan suka baro gidan yalwa. Akan kafin ta koma za su sake dawowa. daga gidan yalwafa ya suka nufa gidansu ranar ummin ya Usman ma kamar za ta yaya don murnar ganin Maryam amma addahar da habaici ta dingai wa Maryam tana cewa kwaɗayi mabuɗin wahala ko shekara da rabi ba a rufa ba ana ƙoƙarin yi maka kishiya to kun hali ya fito ƙararraki nan ita dai Maryam ko sauraron ta yi ba ta nufi wajen babu awwal zan su gaisa Halima kanta a ranar sai da ta nuna wa addabacin ranta akan irin abubuwan da take yi ba su tau bane Baba Awwal ma cewa ya suna shirin zuwa daurin aure gobe ita kuma sai ga ta tana dariya ta ce ai ta zo sayayya ne babu damuwa za su iya zuwa tunda ita gashi sun gaisa shi ma dai nasihar dai yake mata akan ta yi haƙuri da rayuwa a duk sai da zo mata ta ji daɗi shi ma nasiharsa kuma ta yi godiya daga nan suka koma kofar ummu nan ma dai hira ce dan suna tare ma a lokacin sai da ya sake kiran tana tambayar shi ya koma gida ne shi ne yake ce mata a'a ya kai Ramlat wani waje ne ai ambatar suna tare da lamar din nan ji ce tamkar zuciyarta za ta faɗo ƙasa ikar take magana ina ga shi ma ganewa ya kamar tana cikin wani hali ne yasa yayi mata sallama akan sai da daddare idan ya koma gida zai kira ta ta kalla Halima duk ranta a ɓace ta ce kin ji yanzu ma wai suna tare Halima ta harare ta tace to sai ne dan suna taron wai dan Allah Maryam yaushe kika koyi kishi haka ne eh kika dai bata sake cewa komai ba wani abu ne kawai yake yawo a makoshinta tana tunanin hajjin ɗinta da wata yana can yana nuna mata kulawa da tattali kamar yadda yake mata ta gama tunanin ta ba Hawwa ta shigo kofar tasu da gudu tana faɗin anti ummi gwagwa kurera ta rasu yanzu ai gaba ɗaya suka zabura suna faɗin wata ran. hawa ta ce ran gidan su Samira mana ai gaba ɗaya kowace ta zari takalminta da gele suna rige rige duk su uku suka nufi hanyar waje a zaure suka haɗu da adda da yake gidan ran a jikin gidan nasu ne tun daga waje suka ciwo ihun kuka har suka shiga gidan ganin yadda mutane ke shigowa gidan ne suna kuka ya tsinka da zuciyar Maryam cikin sauri ta nufi sashen Samira Halima da Ummu ma suka biyo ta Maryam na zuwa ta fada kan kafet a tsakiyar falon Samira ta fasa wani irin kuka wanda gaba ɗaya sai da ta kusa ba wa su Halima tsoro mai sauraro